السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <clears throat> الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى وسلم عليه الله وبعد tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutupa fursa nyingine tena ya kuweza kuishi katika siku nyingine miongoni mwa masiku ya mwezi mtukufu wa Ramadhan ikiwa leo ni siku ya mwisho tarehe 30 mwezi wa 9 mwaka wa 1442 tunaomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atupatie tawfik na atujalie husnul khitam atujalie tuweze kumaliza mwezi huu kwa namna ambavyo kwamba inamridhisha Allah Subhanahu wa Ta'ala na Allah atujalie miongoni mwa wale ambao tayari wameshaokolewa na moto wa Jahannam katika dakika chache hizi tukumbushane baadhi ya ahkam za salatul Eid Salatul Eid ni sala ambayo inaswaliwa asubuhi ya tarehe moja mwezi wa Shawwal katika kalenda ya Kiislamu. Na hii ni baada tu ya kumaliza mwezi mtukufu wa Ramadhan. Na miongoni mwa ahkam za salatul Eid, sala ya Eid ni mtu kuweza kuoga wakati wa asubuhi ya salatul Eid na aweze kuvaa mavazi yake mazuri na kuweza kupaka manukwato na kupata manukato ama tib ama perfume hii ni hasa kwa wanaume ama wanawake hawafai kupata manukato kupaka manukato ambayo watakapopita njiani watu watakuwa wanapata wanapata harufu yao vile vile asubuhi ya salatu al-Eid yani Eid al-Fitr ni ni sunna muslimu akakula tamarat akakula tende ima ni moja au ni tatu au ni tano yani witr Eh, anavyosema Anas radhiallahu tabaraka wa taala anhu kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam la yaghdu yawm alfitri hatta yaakula tamarat mtume alikuwa haendi kuswali asubuhi ya siku ya fitri siku ya Eid alfitri mpaka ale e, tende kadhaa ambazo ni witr wayakuluhunna witra alikuwa kila e, eh, katika idadi ya witr yani akila moja au tatu au tano na kadhalika vile vile ni sunna mtu kutoka na kuenda katika musalla wa Eid imma ni msikitini au ni uwanjani aende kwa kutembea na anapotembea kwenda na kurudi abadilisha njia anapoenda apitie njia moja na anaporudi apitie njia nyingine na kuna hikma mbalimbali ambayo ulama rahimahumullah tabaraka wa taala wametaja kwa nini kuna umuhimu wa kubadilisha njia ukienda na njia hii ukienda msikitini na kurudi nyumbani urudi na njia tofauti vile vile ni sunna kuweza kuwahimiza watoto na wanawake kutoka kwenda katika musalla ya Eid. Na hata wanawake ambao katika haidhi yao hali yao ya haidhi Mtume sallallahu alaihi wasallam alihimiza watoke pamoja na kuwa hawataswali lakini waweze kusikiza dhikri ambayo itakuwa itakuwa inatolewa pale vile vile jambo muhimu sana wakati wa Eid ni at-takbir wa tahlil ni kukithirisha kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala kwani Allah subhanahu wa ta'ala asema tukamilishe idda masiku na tumtaje Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi alivyotuongoza na tuwe wenye kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala wala tukmilu al-iddata wala tukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun kwa hivyo jua itakapozama leo basi tuanza tuwafaa kuanza kutoa takbira na sifa ya takbira ni Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd na imethibiti katika riwaya zingine Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila hii ndo sigha ya takbira na takbira kila mmoja analeta takbira hakuna kupokezana au kulakinishana ni kila mmoja aweze kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala majumbani sokoni barabarani na mpaka uh, uwanja au msikitini tunapoenda kuswali swala kisha imamu anapopanda mimbar na kumaliza khutba ya salatu al na swala hapo ndipo takbira za salatu al-Eid al-Fitr zinamalizikia na wakati wa salatu al-Eid ni asubuhi takriban wakati ule wa duha na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema paka jua kuchomoza kiwango cha uh, mishale na ni wakati ule wa duha na mara nyingi huku kwetu tuwasali kuanzia e, saa moja na nusu saa mbili mpaka saa tatu wakati huo wote ni wakati wa salatul Eid na vile vile hakuna kablia wala baadia katika salatul Eid na wala hamna adhana wala iqama lakini ikiwa itaswaliwa msikitini na ihtimal kabir mara hiyo tutaweza kuswali msikitini basi ni bora mtu anapoingia msikiti aweze kuswali raka mbili za tahiyatul masjid hizo si kablia bali ni raka mbili za tahiyatul masjid uh, vile vile mtume sallallahu alaihi wasallama na masahaba wake au masahaba mtume sallallahu alaihi wasallama kama anavyosimulia Jubair bin Nufair radhiallahu anhu asema walikuwa masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallama idha iltaqaw yawm al-Eid yaqulu ba'dhum li ba'd taqabbala Allahu minna wa minkum au minna wa mink wakikutana siku ya Eid walikuwa wakiambizana Allah subhanahu wa ta'ala atukubalie akuba atukubalie ibada tuliyofanya mwezi mzima uliotangulia na wanavyosema baadhi ulama kama vile Sheikh Albani ile mtu kusema ya kuwa kullu amin wa antum bikhair hili si katika sunna wala masahaba hawakufanya na kama wanavyosema Sheikh ni maneno ambayo yameingizwa kwetu sisi kutoka kwa watu wengine kwa hivyo ni bora kutotumia au tusitumie eh, kullu amin wa antum bikhair tutumie taqabbal minna wa minkum kama walivyokuwa wakisema masahaba kupongezana katika kwa siku ya Eid misho kabisa Eh, Sheikh Al-Fauzani hafidhahullah ta'ala asema ni bora Muislamu aweze kumaliza mwezi wake bitawbati wal istighfar kufanya tauba kwa wingi leo kufanya istighfar kwa wingi na kumnyenyekea Allah subhanahu wa ta'ala na kuona kuwa tuliyofanya ni machache mno na tumefanya taksir hatujaweza kutumia Ramadhan kama anavyotaka Allah subhanahu wa ta'ala na muislamu anaposherehekea Eid ni siku ya furaha ni siku ya furaha kwa, kwa mu'min kwa sababu yeye ameweza kumaliza mwezi kwa ameweza kufanikisha kumaliza Ramadhan kwa ibada kwa taa kwa hivyo yeye anatarajia ajr malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na khairi zake nyingi kinyume na munafiq anavyosema Sheikh kinyume na munafiq ambaye anafurahia mwezi kumaliza ili aweze kurudi kwa maasi yake ili aweze kurudi kwa shahawa zake ili aweze kuona kuwa sasa niko huru nikana kwamba alikuwa amefungwa jela ndani ya Ramadhan wal billah kwa hivyo tujiulize sisi je tuafurahi kwa kuwa tumefanya mema tunatarajia malipo au tuafurahi kwa kuwa tuarudi kwa yale tuliyokuwa tukiyafanya kabla ya Ramadhan lidhalik ndio maana muislamu anafaa kufatiliza mwezi wa ramadhani kupatiza mwezi wa ramadhani na tauba kwa wingi na kumtaja Allah na kufanya istighfar na wala si kupatiza kwa maasi na shahawat matamanio na kwenda katika sehemu ambazo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anaasiwa na imesha shekha anamalizia kalima yake na kusema fattaqullaha ibadallah mcheni Allah waja wa Allah wawaddi'u shahrakum bitawbati والاستغفار نموزك واغا موزي وينو كتوبه نا استغفار نتنمون الله سبحانه وتعالى اتبطي توفيق